It's joke time! Isang araw, namamalengke si Batman sa unang palengke. Magkano ang isang kilo ho din sa Don Pilas? 30 ho ang kalahati. Magkano ho din ang isang kilo sa Galunggaong? 40 ho ang kalahati. Ay eh, baygay puro kalahati. Isang kilo ang tinatanong ko ay. Eh. Siya, kalahating guhit din sa Don Pilas. <laughs> It's joke time! Sir, 950 po lahat. Aw, 1,000 pesos. Sir, may 50 pesos ga po kayo. Aba, digay 950 lang ang sabi, ma. Digay 1,000 ang inabot ko sa iya. Labis pa yan, ah. Ay, bay ka na pa ng 50. Naku, inahing. Pagdating sa kwintahan, hindi mo ko maiisahan. Sir, bibigyan ko naman po kayo ng 100. Ah, gayong ga? Di mo agad sinabi eh. Huh. Lugi ka ngayaw. It's joke time! paring iskaw. Ako'y namasil kahapon sa mall. Ay di ako'y napagawd. Naisip ko ngayon ako'y mag-copy break. Nakakita ngayon ako ng internet kapay. Ay di ako'y pumasok sa luaw. Ay mag-iisang oras na ako'y wala pang nadating na kape eh. Paring iskaw, di ako bilib sa internet kape na yan. Naturing ang internet kapay. Ay wala namang kape eh. Ay magaling pa sa rinderiya mo eh. May kaping barakaw. May kaping inahin. May brood kupay. May utaw. May giniling na kape. May Mayroon ding salabat. May kaping puro. Yan lang ang nakita kong kapihang walang kapay. Internet, internet Nagmamanid ka pa eh. Wala namang ka pa eh. It's joke time! Paring iskaw. Maganong isang araw, ako'y naghanap ng trabaho. Sa kalalakad eh, humapdi ngayon ang sikmura ko. Nakakita ulit ako ngayon ng kapihan. Iba naman ang pangalan. Hindi nakagaya ng internet ka kapay. Eh. Nawala namang kapay. Eh. Ay di ako'y pumasok sa luaw. Sa isip ko'y, ayos ito ngayon. Makakapagkape na ako. Hindi kagaya ng internet ka pa eh. Ako'y pinaghintay ng matagal ay wala namang kape. Tinawag ko ngayon ang waiter. Kaping-kape na ako eh. Maya-maya eh. Napansin ko sa loob ang pangalan ng kapehan. Hard rock kape. Sabay labas ako eh. Naisip ko eh. Pati pala kape ngayon nilalagyan ng bataw. Ay hard rock kape eh. Nung unay internet kape. eh. Wala namang kape. eh. Ngayon namang nakakita ko ng bagong kapehan. Nilalagyan naman ng bataw. Wala na akong mapagkapehang matinao. Hard rock, hard rock kape. Ang kape nilalagyan ng bataw. <laughs> It's joke time! Si Batman may napansin sa loob ng isang bangko. Guard, bakit close na kayo? Wala pa namang alas tres. Sir, hindi pa po. Open pa po kamay. Anong open? Ayan, close na yung nakalagay sa sign ninyo. Oh, basahin mo. Sorry, Wer Klaus. Sir, open pa po ang nakalagay sa labas. Siyempre po, close po ang nakalagay dito sa loob. Yun po ang nakikita ninyo. Pero open pa po. Open sa labas, close sa loob. Ibay mo kami sinarhan? Paano kami makakalabas niyan? Ay close sa loob ay. Mga kasama, lahat ng na dito sa loob, makinig kayo. Hindi na tayo makakalabas. Ay pinagsarhan na tayo ay. Yan aw, oh, close na. Maghanap-hanap na kayo ng malalabasan. Ako'y meron na. It's joke time! Paring iska, ako yung maikikwento sa iya. Alam mo ganung isang araw, galing kami ng Portugalera, eh, ah. nag-outing kami. Eh di sumakay ako ng bangka, lalangoyin ko na sana eh. Kaya lang ako'y nagmamadala eh. Ay di ako sumakay na. Ano? Nakakita ngayon ako ng sign. Wear your life jacket. Tiningnan ko ngayon kung ano yung life jacket. Ay wala namang buhay ay. Ni hindi nagalaw. Ay bakit ka tinawag na life jacket? Wala namang buhay ay. Naisipan ko ngayon testingay. Sinimplihan ko ngayon yung isang life jacket. Initsa ko sa dagat. Ay di inaabang abang ang ka. Oh. Kung talagang may buhay nga, ay nakita ko hindi naman nagalaw ay. Maya may napansin ka. Aba, ay nakalutang ay. Aba, marunong pala maplutay. Ah, siguro ay buhay nga itaw. <laughs> It's joke time! Tiyog pasan ka? Kukuha ako tubig sa kusina, ako'y nauuhaw. Sandali lang ho, ako lang may sasabihin sa inyo. Bali-balita na ating kapitbahay. Ito daw bago nabili natin bahay. May nagpapakitang multo. Diyan sa may kusina. Lalo na daw pag madilim. Parang kakaiba din nga nararamdaman ko tiyak. Tigba, totoo gang may multo. Huwag kang magpapapaniwala sa mga multong yan. Wala namang multo. Gawa-gawa lang ng kapitbahay natin yan. Ay bay, walang ilaw din sa kusina. Siya utaw, samahan mo nga muna ako din ay. Ako lang iinaw. It's joke time! Isang hapon, magpapasirok si Batman. Pasirox nga ako na rin aking resume. Ordinary gaho lang. Aba, minamahina ata ako nito. Ah, anong palagay mo sa akin? Wala akong kwarta. Bakit kayo ordinary mo? Aircon? <laughs> It's joke time! Isang araw, si Batman nag-a-apply pa abroad. Sir, anong pangalan? Batman, Edad, 21, Address, Rizal Avenue, Batangasita. may trabaho? Wala haw. Tricycle driver haw. Single? May sidecar haw. Kaya nga tricycle driver. Ano ka naman aray? <laughs>